chimpanzoi gestumas tiel rapide kiel homoi parolas. Lingvo estas la bazo por la evoluo de homo. Sed eble existas ancau comparebla spezzo de comunicado inter chimpanzoi. Tion apogas la esplor resultoi de te amo quiu prilumigis la rapidezzon de la bestai gestoi. En nia comunicado, ni homoi estas verai artistoi de reago. Ciam ni parolas unu cun la alia, inter la reciprocae vort esprimoi passas nur secunderoi. Tamen, la rapidezzo de niai conversazioi estas nenio aparta. Te amo de esploristoi el trovis, che ancao cimpanzoi comunicas en simile alta rapidezzo. La differenzo estas nur, che la primatoi cetio ne usas vortan lingvon. Ili gestumas. Homai lingvoi estas necredeble variai, sed Comuna etso estas la structurigio de niai interparoloi, cun rapidegai alternadoi de vort esprimoi, de average nur ducent milisekundoj, diras esploristino de la scota Sancta Andreo Universitato, pri la parol pausoi en homai conversatioi. Estis tamen nur neclarigita demando? ciu tio estas unica por la homoi, au ciu aliai bestoi ancau havas tiun strukturon. La studajo, kiu estis publicigita in faca periodajo, nun montras che tio almenau ce cimpanzoi shainas esti la caso. La esploristoi analisis en tutte 8.500 gestoin de ducent quindec tu cimpanzoe el quin sovage vivantai cimpanzo grupoi de Orienta Africo, cae mesuris la tempon, ciu passis inter la unuopai gestoi de conversatio. Ni el trovis, che la temp arrangio de la gestoi de cimpanzoi, cae la alternado de vort esprimoi ce homoi, havas similan rapidetson, clarigas la unua autorino. Tio indicas, che ce la evoluzio de ambau spezioi funccis similae evoluziae mecanismoi. Alia teorio de la teamo estas la eblezzo che la rapidezzo ciel comunica strategio ce homoi cae ce simioi evoluis sen depende unu de la alia. En la capablo pri rapidae interparoloi, la esplorista gruppo vidas unua vize voion al plida efficetso en la cun vivado. Char por rapida interchangio de esprimoi oni besonas mal plida tempo caida energio proprai cae comunae celoi povus per tio esti atingitai pli rapide, cae per mal pli da peno, supposas la autoroi. La esploristoi constatis ancao lau regiono deviantain rapidezoin inter la diversae cimpansae gruppoi la enhavo de la intercomunicado differenzas clare inter homoi cae cimpanzoi. La cimpanzoi applicas sia in gestoen, cefe por postuli agoin, dum al ni homoi, en niai conversatioi, disponeblas multe pli complexa gamo de signifoi.